18 skirsnis Įsivaizduokite bažnyčią, kurios galerija, didžiulės rankos pagriepta ir perlenkta, neina toliau kaip kitose bažnyčiose, už altoriaus, bet sudaro savotišką salę ar tam survą po dešiniai nuo laikančio pamaldas dvasininko. Įsivaizduokite, kad šią salę dengia septynių pėdų aukščių užuolaidą, apie kurią esame kalbėję – ir kad ten už tos uždangos iš kairės pusės mediniuose suoluose sėdi vienuolis choristis, iš dešinės auklėtinis, centre konversis ir novicis, ir turėsite šiokį tokį supratimą, kaip mažoje piktuso vienuolės dalyvaudavo pamaldose. Šį urvą, kurį vadino galerija, su vienolynu jungė koridorius. Šviesą bažnyčia gaudavo į sodo pusės. Per pamaldas, kada pagal regulą vienuolis turėdavo tylėti, Publika apie jų buvimą suprasdavo iš triukšmingai pakylančių ir nusileidžiančių suolų atlošėlių bilsmo. Septintas skyrius – keli siluetai šiuose patamsiuose. Per to šešerius metus nuo 1819 iki 1825 mažojo pikpiuso priorė buvo panelė Deblemer, vienolystėje motina Inocenta – Ji buvo Margaritos de Blemer, Šventojo Benedikto ordino šventųjų gyvenimo autoris palikonė. Ja išrinko antrų kartą. Tai buvo kokių 60 metų moteris nedidelį įkūnį, blerbenčių lyg sukiužęs puodas balsu, kaip pasakyta laiške, kurį mes jau minėjome, tačiau puiki moteris, vienintelė linksma būtybė visame vienolyne ir už tai dievinama. Motina ir acentai savo prosinėlės Margaritos šios ordino dasie turėjo paveldėjusi daug savybių. Nuoroda dasie 1651-1720 mokyta savo laikų moteris išvertus į prancūzų kalbą Iliadą ir Odisėją, o taip pat daug graikų ir romėnų poetų bei dramaturgų veikalų. Nuorodos pabaiga. Ji buvo apsišvietusi, apsiskaičiusi, mokyta išmani savotiškai istorijos žinovė, prismaikstyta lotynų kalbos, prigrūsta graikų kalbos, prikimšta hebrajų kalbos, veikiau benediktinas negu benediktinė. Prioris padėjėja buvo sena beveik akla vienuolė ispanė motina Sineresi. Labiausiai gerbiamos iš motinų balsuotojų tarpų buvo motina Šventa Honorina, išdininkė, motina Šventa Gertrūda, novicių viršininkė, motina Šventoji Angelina – Jos antroji padėjėja motina, anuncijata, Zakristijonė motina, šventoji Augustina, slaugi, vienintelė pikta moteris visame vienolyne. Paskui motina šventa Methilda, panelė Goven, visiškai jaunutė turinti puikų balsą. Motina šventoji Angelė, panelė Drue, jau pabuvojusi gailestingųjų seserų ordinė ir šventųjų lobių vienolyne esančiame tarp Žizoro ir Manjį. Motina šventoji Jozapata, panelį Deko Galudo, motina šventoje Delaidė, panelį Doverniai, motina Misericordija, panelė Desifuentes, nepajėgusi pakelti regulos griežtumų, motina Kompasijon, panelė Dele Miltier, priimta į bendruomenę 60 metų, priešingai regulai didžiai turtinga, motina Providencija, panelė De Lodinier, motina Prezentacija, panelė Sigensa – 1847 metais tapusi priore. Pagaliau motina šventoji Selinė, skulptoriaus Čerakio sesuo, vėliau pamišusi. Motina šventoji Šantalė, panelė Desiuzon, taipgi pamišusi. Viena pačių gražiausių iš jų tarpo dar buvo žavinga 23 metų mergina iš Burbono salos, riterio Rozo proanūkė, kuri pasaulyje būtų vadinusis panelė Rozo, o dabar vadinosi motina Asomsijon. Motina šventoji Mechtildė, kurios žinioje buvo bažnytinis choras ir gėdojimas, mielai savo chorą traukdavo pensionato auklėtinės. Paprastai iš jų jinai sudarydavo pilną gamą, atseit parinkdavo septynės mergaitės, nuo dešimties iki šešiolikos metų imtinai pagal ūgį ir balsą. Ir jos gėdodavo išrikiotos į eilę nuo pačios mažiausios iki pačios didžiausios į jas žiūrint atrodydavo, kad prieš jūs jaunų merginų skudučiai. Savotiška gyva pano fleita, sudaryta iš angelų. Iš seserų konversių auklėtinis labiausiai mylėjo seserį šventąją Ofraziją, seserį šventąją Margaritą, seserį šventąją Martą, jau suvaikėjusią, ir seserį Mikaliną, kurios ilganosis jas juokindavo. Visos šios moterys labai švelniai elgėsi su mergaitėmis. Vienuolės buvo griežtus tik pačiom savo. Krosnys būdavo kūriamos tik tai pensionate, o auklėtinių maistas palyginti su vienuolių maistu buvo rinktinis ir be to begalinis rūpinimasis jomis. Tačiau jeigu mergaitė eidama pro vienuolę ją pakalbindavo, to ji niekomet neatsakydavo. Dėl tylėjimo taisyklių susidarė tokia padėtis, kad visame vienolyne žodžio dovana buvo atimta iš gyvų būtybių ir perdota negyviems daiktams. Kalbėdavo čia bažnyčios varpas, čia sodininkos kambalėlis. Labai skardus varpelis esantis prie durininkės ir girdimas visame name, tarsi koks akustinis telegrafas, įvairių skambėjimų praneždavo apie atliktinus kasdieninio materialinio gyvenimo darbus, šaukdavo į priimamąjį, ją iškildavo reikalas vieną ar kitą namų gyventoje. Kiekvienam asmeniui ir kiekvienam dalykui buvo specialus skambinimas. Prioriai vienas ir vienas dūžis, vice prioriai vienas ir du. Šeši ir penki dūžiai praneždavo, kad laikas į pamoką ir todėl auklėtiniais užuot sakiusios eiti į klasę, visuomet sakydavo eiti į šeši penki. Keturi keturi buvo skambutis poniai dežanlys – Jis labai dažnai būdavo girdėti. Tai šietono skambutis, sakydavo auklėtinės nepasižyminčios gailestingumu. Dešimt devini dūžiai praneždavo apie didų įvykį. Tai reišdavo, kad plačiai atsiveria didžiosios durys, visos pasišiaušusios užraktais, kurios atsidarydavo tik prieš arkivyskupą. Įskyrus jo taip pat ir sodininką, joks vyriškis, kaip jau esame sakę, neįeidavo į vienolyną – Auklitinis beje matydavo dar du. Vienas iš jų buvo kapelionas, abatas Banesas, senas ir šlykštus, kuriuo jos galėdavo grožėtis pro grotus galerijoje. Antras piešimo mokytojas ponas Ansijo. Laiške, kurio kelias eilutės jau esame skaitę, jis vadinamas baisiu senu kuprium. Kaip matyti, visi vyriškiai buvo rūpestingai parinkti. Tokie buvo šie įdomus namai. Aštuntas skyrius – postkorda lepidis, po širdžių apie akmenis latiniškai. Atvaizdavus moralinį vienolino veidą, bus neprošalį keletų žodžių aprašyti ir jo išorę. Skaitytojas jau turi apie ją šio kitokį supratimą. Sent Antuano mažojo pikpiuso vienolinas buvo užėmęs beveik visą erdvę plačios trapecijos, kurią sudarė susikertančios Polonso ir Druamiro gatvės. Pikpiuso gatvelė ir akla gatvelytė senoviniuose planuose turinti Omare gatvės pavadinimą. Tos keturios gatvės juos į šią trapeciją lykaus griovys. Vienolynas susidėjo iš keletų pastatų ir sodo. Svarbiausias pastato korpusas ištisai paimtas buvo glaudim išraus pobūdžio statinių visuma, kuri žiūrint iš viršaus atrodė panašiai gana taisyklingą ant žemės paguldytų kartuvių figūrą. Kartuvių stulpas užėmė visą Druamiuro gatvės atkarpą esančią tarp Pikpiuso gatvelės ir Polonso gatvės. Skersinė atstojo aukštas griežtų linijų fasadas su grotomis nukreiptas į Pikpiuso gatvelę. Numerį 62 vartai buvo šios skersinio gale. Apie šio fasado vidurį buvo kiti žemino dulkių ir pelenų sluoksnio pabalė seni vartai – po kurių skliautais vorai raizgė savo tinklus ir kurie būdavo daryti tik vieną ar dvi valandas sekmadieniais ir tomis retomis progomis, kada iš bendruomenės neždavo mirusios vienuolės karstą. Tai buvo viešasis įėjimas į bažnyčią. Kampą tarp kartuvių stulpo ir skersinio užėmė kvadratinė patalpa, bufetinė, kurią vienuolis vadino viraline. Kartuvių stulpe buvo motinų, seserų ir novicijato celis – Skersinėje virtuvės refektoriumas, vienolyno refektoriumo filialas ir bažnyčia. Tarp numerį 62 vartų ir omare akligatvio kampo buvo pensionatas, nematomas iš lauko pusės. Likusią trapecijos dalį užėmė sodas, kuris buvo gerokai žemia už Polonso gatvės lygį, dėl ko jo mūrinio aptvaro sienos iš vidaus buvo žymiai aukštesnis negu iš lauko pusės. Sodo viduryje stuksojo kalvelį, o pačioje viršūnėje augo graži smailė viršė konuso pavidalo eglį, nuo kurios tarytum nuo apvalios skydos mailumos traukėsi keturios didelis alėjos ir aštuonios mažos, einančios po dvi tarp didžiųjų alėjų išakojimo. Todėl, kadangi sodas buvo apskritas, geometrinis alėjų planas panešėjų kryžių paguldyta ant rato. Alėjos, kurios visos rėmėsi į labai netaisyklingos formos – Mūrinės sodo sienas buvo nevienodo ilgio. Pakrašiai saugo serbentų krūmai. Sodo gilumoje nuo senojo vienolino griuvėsių prie Druamiro gatvės iki mažojo vienolino namo prie Omare akligatvio kampo traukėsi aukštų tuopų alėja. Prieš mažąjį vienolyną buvo vadinamas mažasis sodas. Pridėkite prie viso šito ansamblio kiemą, visokius kampus, kurio sudarė vidaus pastatai – Kalėjimo sienas, o kaiminystėje ilga juoda linija stogų kitoje Polonso gatvės pusėje, uždarančių bet kokią perspektyvą. Ir galėsite susidaryti pilną vaizdą, kaip prieš 45 metus atrodė mažojo pikpiuso Bernardinių namai. Šis vienuolynas buvo pastatytas kaip tik toje vietoje, kur nuo 14 iki 16 šimtmečio stovėjo patalpa su garse kamulio žaidimo sale – praminta 11 tūkstančių velnių Lindyne. Visos šitos gatvės buvo vienos iš pačių seniausių Paryžiuje, pavadinimai Druamiro ir Romare labai seni. Pačios gatvės turinčios tos pavadinimus yra dar senesnis. Omare skersgatvis buvo vadinamas Mogų gatvele. Druamiro gatvė vadinosi Erškiečių gatve. Nes dievas pradėjo auginti gėlės daug anksčiau, negu žmogus pradėjo tašyti akmenį. Devintas skyrius. Šimtas metų po vienuolės gaubtuvų. Mes jau nuodugniai susipažinome su mažojo pitkiuso vienuolynų, koks jis buvo nais laikais. Ir išdrysome praverti langelį į šią prieglaudą, tai budreis augančią savo paslaptis, tad gal skaitytojas dabar mums leis padaryti dar vieną nedidelį nukrypimą į šalį, neliečianti šios knygos esmės, bet būdinga ir naudinga ta prasme, kad iš jo bus galima įsivaizduoti, kokių savaimingo asmenybių pasitaiko ir vienolinė. Mažajame vienolinė gyveno viena šimtametė senutė atsikėlusi iš Fontevro abatijos. Iki revoliucijos ji net priklausė aukštuomeniai. Ji dažnai pasakodavo apie poną de Miromeilį, anspaudo saugotoje prie Liudviko 16 ir apie ponę Duplę, teismo pirmininko žmoną savo gerą pažįstamą – Kiekvieną progą minėdama šitos vardus jį jausdavo malonumą ir patenkintos puikybės jausmą. Nuostabių dalykų jį papasakodavo apie Fontevro abatiją, kad ji visai panešėjusi į miestą ir kad vienolyne buvusios nutiestos tikros gatvės. Jį kalbėjo pikardiška šnekta, labai juokinančia auklėtinės. Kiekvienais metais jinai iškilmingai atnaujindavo savo įžadus ir prieš duodama priesaiką sakydavo dvasininkui – Monsinjoras Šventasis Pranciškus davė įžadus Monsinjorui Šventajam Julijonui, Monsinjoras Šventasis Julijonas Monsinjorui Šventajam Eusebijui, Monsinjoras Šventasis Eusebijus Monsinjorui Šventajam Prokopui ir taip toliau ir taip toliau. O aš duodu įžadus jums, mano tėve. Bet auklėtinės iš patilų, tikriau iš pošydų, juokdavosi linksmų prislopintų juoku ir motinos balsuotojas turėdavo raukytis. Kartais šioji šimtametė vienuolė papasakodavo visokių istorijų. Ji tvirtindavo, kad jos jaunystės laikais Bernardinai nenusileisdavo muškietininkams. Jos lūpomis kalbėjo ištisas amžius, bet tai buvo 18 amžius. Ji pasakodavo apie keturių vynų paprotį Šampanėje ir Burgundijoje. Prieš revoliuciją, kai kuri nors žymė asmenybė, koks prancūzijos maršalas, princas, kunigaikštis ar peras – važiuodavo per kurį nors šampanys ar Burgundijos miestą, miesto taryba išeidavo jo pasveikinti ir jam įteikdavo keturias įdabrinės valtelės pavidalo taures, pripildytas keturių įvairių vynų. Ant pirmos taurės buvo galima įskaityti užrašą beždžionis vynas, ant antros liūto vynas, ant trečios avino vynas ir ant ketvirtos keulės vynas. Šie keturi užrašai reiškia keturias pakopas, kuriomis leidžiasi girtuoklis. Pirma pasigėrimo pakopa linksmina, antra erzina, trečia kvailina, ketvirta paverčia gyvuliu. Jis saugojo spintoje užrakinusi kažkokį paslaptingą daiktą, kurį labai brangino. Fontevro abatijos regula šito jai nedraudė. Jinai niekam nenorėjo to daikto parodyti. Ji užsirakindavo, irgi jai leido regulą. Ir slapčiomis to daiktų gerėdavosi. Kai tik išgirsdavo žingsnius koridoriuje, jinai taip greitai užrakindavo spintą, kaip tik pajėgdavo jo senos rankos. Vos tik susimindavo jai apie tą daiktą, ji šiaip tokia plepi, beregint nutildavo. Pačios smalsiausios nepajėgė pralaužti jos tylėjimo, pačios atkakliausios nemokėjo įveikti jos susispirimo. Visoms dikinėjančioms ir nuobodžiaujančioms vienolino gyventojams tai buvo žinoma dingstis visai pakalbėti, kasgi tasai brangus – ir paslaptingas daiktas, šimtametį senutis lobis, gal kokia šventa knyga, koks retas ražančius, kokia stebuklinga relikvija. Niekas nežinojo, ką spėlioti, kai vargšė senutė pasimirė, visos šoko prie jos pintos, gal greičiau negu to reikalavo padarumas, ir ją atrakino. Ta daiktą rado trilinkai suviniotą į drobę, kaip viniojama pašventinta patena. Tai buvo Faensos lėkštė su atvaizduotais krentančiais amūrais, kurios persekioja vaistininko mokiniai ginkluoti didžiuliais klizmos švirkštais. Šioje persikėjimo scenoje pilna jokingų grimasų ir komiškų pozų. Vienas iš žavingų amurėlių jau visai įkliuvęs, jis ginasi, virpina savo mažučius sparnelius ir dar mėgina pakilti, tačiau klizmininkas juokėsi šietoniškų jokų. Moralį – meilį nugalėta pilvo dieglių. Šitą lėkštę, be ko kitą labai įdomią, galimas daiktas jį įkvėpė Molierą, kai kam dar teko matyti 1845 metų rugsėjį. Ji buvo įstatyta parduoti vieno senienų pirklio Bamaršė bulvare. Geroji senutė nenorėjo, kad ją lankytų kas nors iš pasauliečių, mat priimamasis pernelyg niurus sakydavo ji. Dešimtas skyrius. Amžinosios adoracijos kilmė. Tačiau šis beveik į kapų rūsį panašus priimamasis, apie kurį mes stengiamės duoti šio kitokį supratimą, yra vietinis reiškinys. Kitose vienalynuose jis nesikartoja su tokiu nepalenkiamu griežtumu. Sakysime, Tamplio gatvės vienolyne, kuris tiesa priklausė kitam ordinui, vietoje jodų langinių kabojo rudos spalvos štoros, o pats priimamasis buvo tikras salonas parketinėmis grindimis. Jo langus grakščiai puoši balto muslino užalaidėlis, o sienas visokie paveikslai, pavyzdžiui, portretas benediktinis atidengtų veidų, gėlių puokščių piešiniai ir net turko galvos atvaizdas. Kaip tik Tamplio gatvės vienolyno sode augo garsusis Indijos kaštanas, laikomas pačiu gražiausiu ir aukščiausiu Prancūzijoje – Paprasti žmoneliai 18 amžiuje vadino jį visų karalystės kaštanų tėvų. Jau esame sakę, kad Tamplio vienuolynė gyveno amžinosios adoracijos benediktinės visiškai skirtingos nuo tų, kurios priklausė cistersims. Šis amžinosios adoracijos ordinas nėra labai senas, turi nedaugiau kaip 200 metų. 1640 Devintaisiais metais švenčiausiasis sakramentas buvo du kartus per kelias dienas išniekintas dviejose Paryžiaus bažnyčiose šventojo Sulpicijaus ir šventojo Jono Greviškio. Siaubinga ir reta šventvagystė sujaudinusi visą miestą. Generalvikaras Saint-Germain de Preprioras paskyrė iškilmingą visos dvasininkijos procesiją, o pamaldas laikė popiežiaus nuncijus – Tačiau šie atperkamoji ceremonija nepatenkino dviejų dorybingų moterų, ponios Kurten, markizienis Debuk ir grafienis Šatovie. Įžeidimas padarytas švenčiausiam altoriaus sakramentui, kad ir atsitiktinis neišdildo iš tų dviejų dievo baimingų sielo atminties ir jų nuomonė galėjo būti atpirktas tik amžinąją adoraciją, kuriame nors moterų vienolyne. Jie dvi viena 1652 metais, antrą 1653 paukojo stambes sumas motinai Katerinai dabar, vienolystėje šventajai Ostijai, benediktiniai, įdančiam dievo baimingam reikalui būtų įsteigtas šventojo Benedikto ordino vienolynas. Pirminį leidimą šiam vienolynui steigti motinai Katerinai dabar davė Sen Žermeno abatas Demecas, su sąlyga, kad ne viena mergina negalės būti priimta – jei neturės savo išlaikymui 300 livrų metinių pajamų, palūkanų nuo 6000 livrų pagrindinio įnašo. Po Senžermeno abato karalius suteikė malonės raštą, o viską drauge abato hartiją ir karaliaus raštą 1654 metais patvirtino atskaitomybės rūmai ir parlamentas. Tai šitaip atsirado ir buvo įteisinta švenčiausiojo sakramento amžinosios adoracijos benediktinių kongregacija Paryžiuje. Jų pirmasis vienolynas buvo naujai pastatytas kasetės gatvėje ponių Debuk ir Dešatovje lėšomis. Šis ordinas, kaip matome, nieko bendro neturėjo su benediktinėmis cistersimis. Jis buvo Saint-Germain de Pré abatijo žinioje, panašiai kaip švenčiausiosios širdies ordino vienuolis, kad priklausė jezuitų ordino generolui, o Šaričių ordino vienuolis Lazaristų ordino generolui. Jis niekiek nepanašus nei mažojo pikpiuso Bernardinių bendruomenę, kurios vidaus gyvenimą mes ką tik atvaizdavome. 1657 metais popiežius Aleksandras VII specialia breve leido mažojo pikpiuso Bernardinėms praktikuoti amžinąją adoraciją, sekant švenčiausio sakramento kongregacijos benediktinių pavyzdžių bet vis dėlto abu ordinai išlaikė savo ypatybės. 11 skyrius mažojo pikpiuso galas. Pačioje restauracijos pradžioje mažojo pikpiuso vienolynas pradėjo menkėti, kuo ir pasireiškė bendras ordino smukimas. Po 18 šimtmečio įsimanykti, kaip ir visi vienuolių ordinai – Kontempliacija, kaip ir malda, yra žmonijos poreikis, tačiau ji, kaip ir visa, ką palėtė revoliucija, transformuosis. Ji nebus priešiška socialiniam progresui, o bus jam palanki. Mažojo Pikpiuso vienuolynas greitai tuštėjo. 1840 metais mažasis vienuolynas išnyko. Pensionatas taip pat nebeliko jame nei senų moterų, nei jaunų mergaičių. Vienos išmirė, kitos įsiskirsti. Volia Verunt įskrido latiniškai. Amžinosios adoracijos ordino regula tokia griežta, jog visus atbaido. Norinčių duoti įžadus darosi vis mažiau ir mažiau, kongregacija nebepasipildo. 1845 metais dar atsirado viena kita mergina panorėjusi stoti į seseris konversės, bet į vienolės choristes nebuvo nie vienos. Prieš 40 metų vienuolių buvo apie 100. Prieš 15 metų jų te buvo 28. Kiek jų bėra dabar? 1847 metais priorė buvo jauna. Ženklas, kad pasirinkimo ratas siaurėjo. Jai nebuvo nie 40 metų. Mažėjant vienuolių skaičiui didėja darbo našta. Kiekviena iš jų jų pareigos darosi visunkesnis – Nebetoli momentas, kada paliks nedaugiau kaip tuzinas iškankintų ir sulenktų pečių, galinčių nešti sunku šventojo Benedikto regulos kryžių. Ši našta nepermaldaujamai ir nekintamai pasilieka ta pati tiek mažam, tiek ir dideliam vienuolių skaičiui. Anksčiau jis lėgė, dabar triuškina ir jos miršta. Tuo metu, kai šios knygos autorius dar gyveno Paryžiuje, numirė dvi vienuolis. Vienai buvo 25 metai, antrai 23. Pastaroji galėjo apibūdinti save Julijos Alpinula žodžiais. Hik jeceo viksi annus viginti et tres. Čia aš ilsiuosi, išgyvenau 23 metus. Lotiniškai. Dėl šito smukimo vienolynas ir atsisakė auklėti mergaitės. Mes negalėjome praeiti pro šitos nepaprastus, nežinomus tamsius namus – neįžengė į juos ir neįsivedė į ten visų, kurie mus lydi ir kurie klausosi liūdno Žano Valžano istorijos. Ne vienam daugiau ar mažiau naudingos. Mes metėme žvilgsnį į šią bendruomenę apraizgytą senų apeigų, kurios šiandien atrodo tokios naujos. Tai uždaras sodas, hortus konkliuzus – Apie šią keistą vietą mes pasakojame įsamei, tačiau su pagarba, bent jau su ta pagarba, kuri derinasi su įsamiu pasakojimu. Mes ne viską suprantame, bet nieko neižeidžiame. Žozefas Demestras priejo lygi to, kad šlovino budelį. Volteras išjuokė Kristaus kančią. Mums vienodai svetimos ir tokios liaupsės, ir tokios patyčios. Tarp kitko, Voltero elgesys čia nelogiškas, nes jis būtų gynęs Jėzų, kaip gynė Kalasą – Antra vertus ir tiems, kurie neigia ant žmogiškus įsikūnymus, kasgi yra Kristaus kančia, tai nužudytas teisuolis. XIX amžiuje religinė idėja pergyvena krizę. Žmonės daug ką pamiršta ir gerai daro, kad tik užmiršę vieną išmoktų ko nors kitą. Kad tik žmogaus širdyje nebūtų tuštumos, vyksta griuvimas ir tegu savo vyksta. Tik su sąlyga, kad čia pat vyktų ir statyba o tuo tarpu įstudijuokime reiškinius, kurių jau nebėra. Su jais būtinai reikia susipažinti bent jau tam, kad jų išvengtume. Praeities klastotis įgauna netikrus pavadinimus ir mielai vadina save ateitimi. Praeitis šis vaiduoklis moka suklastoti savo pasą. Nepakliūkime į spastų, saugokimės. Praeitis turi savo veidą, prietarą, turi ir savo kaukę veidmainystę. Parodykime šį veidą ir nutraukime nuo jo kaukę. O dėl vienolynų tai čia sudėtingas klausimas. Civilizacija juos smerkia, laisvė juos gina. Septintoji knyga Skliausteliuose. Pirmas skyrius – vienolynas kaip abstrakti savoka. Šioji knyga – drama, kurios svarbiausias veikėjas yra begalybė žmogus joje antrailis asmo. Taigi savo kelyje sutikė vienolyną, mes turėjome įeiti į kam? Todėl, kad vienolynas būdingas tiek rytams, tiek ir vakarams, tiek seniesiams laikams, tiek ir naujiesiams, tiek stabmeldystiai, budizmui, mahometonizmui, tiek ir krikščionybei. Yra vienas iš optinių prietaisų žmogaus naudojamų begalybei pažinti. Čia naip tol ne vieta per daug smulkiai gvildenti kai kurias idėjas, tačiau likdami kiek galint santūresni, nors ir neatsižadėdami aiškinamųjų pastabų ir net nevaržydami savo pasipiktinimą, mes turime pasakyti, kad kiekvieną kartą, kai išvystame žmogų siekiant amžinybės, blogai ar gerai suprastos, mes jaučiame jam pagarbą. Sinagoga, mečetė, pagoda, vigvamas turi savo šlykščią pusę, kurią mes bjaurimis ir didingąją pusę, kurią gerbėme. Koks objektas proto kontempliacijai ir begaliniam apmastymui? Tai viešpaties atsispindėjimas žmogaus gyvenimo drovėje. Antras skyrius – vienolynas kaip istorinis faktas. Istorijos protų ir tiesos požiūrių vienolystė yra pasmerkta. Vienolyna, jeigu jų pernelyg privisė kurioje nors tautoje, tai kliūtis užgriozdinusios jai kelią, dikinėjimo centrai – kur reikalingi darbo centrai. Vienuolių bendruomenės didžiųjų socialinių bendruomenių atžvilgių yra tas pat, kas amalas ažului, kas karpa žmogaus kūnui. Jų gerovė ir vešėjimas reiškia krašto įsekimą. Vienuoliškas gyvenimo būdas naudingas civilizacijos vaikystės metu, tuomet savo dvasinių poveikių švelninės papročių šiurkštumai yra kengsmingas tautų brandos epochoje. Be to atsiradus vienuolių bendruomenėse pasileidimui – Joms įžengus į nebejotino smukimo fazę, šis gyvenimo būdas vis dar tebelikdamas pavyzdžių tampa žalingas dėl tų visų priežasčių, dėl kurių buvo išganinga savo tyrumo laikotarpiu. Užsidarimas glaudžioje bendruomenėje atgyveno savo amžių. Vienolynai naudingi dabartinės civilizacijos pirminiam auklėjimui kliudė jos tolesniam augimui ir tapo pragaištingi jos vystimuisi. Kaip institucijos – Kai priemonė žmogui formuoti, vienolynai buvę naudingi dešimtajame šimtmetyje, buvę ginčytini penkioliktajame ir ašlykštus devinioliktajame. Vienoliškiai raupsai beveik lygi kaulų sugraužė dvi nuostabes nacijas – Italija ir Ispanija, kurių viena daugelį amžių buvo Europos žibintas, antra jos pasididžiavimas. O jeigu mūsų epochoje tos dvi garsingos tautos įmagyti – tai tik 1789 metų sveikos ir veiksmingos hygienos dėka. Vienolynas, senovinis vienolynas, ypač moterų, toks jo pavidalas, kokį mes dar matėme šio amžiaus, slengstėje Italijoje, Austrijoje, Ispanijoje, yra viena iš pačių niuriausių viduramžio praiškų. Vienolynas, šitoks vienolynas yra visų siaubų centras – Katalikų vienuolynas savo esmė yra sklydinas juodo mirties spinduliavimu. Ypač niurus yra ispanų vienuolynas. Tenai tamsoje, pamigloje skendinčiais kliautais, po kupolais tūnančiai šešėlių prieblandoje, stūkso masyvais didžiuliai altoriai, aukšti kaip katedros –